Pa fo kad ou nedelek O a va tel feur, mon, a vron do a bep sort Fo ket dit kad ya mancho ou al arlene Non, remus Ou a ran ket pleur la ket neken Ma fo dit hal an pof an dit de rin kane Un an a kajo E ya ma te swan A uh, po ket de prit bwit Non, me fo din kol pwez di war vraman Pa fo dit kad ou den O van tel feur, o mon, a vro do a bep seurt. Fou ket dit kat diamant chou el ar lene. Nan, re emeus, o ar anke pler la kane e ken. Ma fo dit hel an pof an hou dit de renk ane. Un an a kajou? Ya, ma teus a po ket e pret bouet Non, me fo din kol poezi war vremañ